Semar ikutin prayitno semuriris Semuriris Eko balik Oh iki winastan karang kadempel kek. Eh, ya iki sing jeneng karang kadempel iki ya iki. Wala elok. Kiwa tengene omahmu lah kok ijo royo-royo tetandurane sarwa becik sarwa apik. Oh, eh, panggula wentahing tetanen pancen ora ming. Pambudidaya nanging sinartan donga sebab donga tanpa pambudidaya ku ya ora ana gunane pambudidaya tanpa donga kuwi ya muspra ora ana apa-apane. kabeh pancen nganggo srana. Mengkono kek. Eh iya. Ya meng aku gumun. Ing atase aku bareng tekan karang kadembel kene lah kok kowe lah dalah. Sing ning mburi kuwi nek kewan kewan apa kek? Oh, trondolo iki. Padake kewan, Truk. Gong. Eh? Kowe karo aku padake kewan. Sing ngomong sapa? kaya apa? Satriya sing ning mburi kae sing ning ngarepe bapak kaya apa? Canom ngendi kowe, Pak? Eh, kowe engko tak kandhani nek wis rampung rembugane. Ora semacam-macam lho, Mir. Kowe iki anake wis telu. Gareng aku Petro. Ayo. Tumindak ora prayoga kowe, ha? Eh, aja ngawur. Oh, kowe engko tak kandhani aja ndakwa bapakmu sike. Wes, ora kowe iki arep tuwa ning glidik. Eh. ceniningan soan. Eh dengkulmu mlocot. kuwi sapa kek? Eh iki anakku. Lho lho. Kuwi anakmu? Heeh. Mm -mm. Sing mripate ora bener kuwi sapa? Wah, jan larake ati suarane iki, Tru. Ya sabar. Iki nolo gareng. Nolo gareng. Nolo gareng iki lak sing ngower-wer ning dhuwur kae to, kae gareng kong Sing dhuwur sapa? sing dhuwur irunge dawa kuwi Petruk. Weh, lah dalah. Ana wong kok jenenge Cakruk. Oh, bagus-bagus budhek. Petruk kok ya Cakruk. Lah sing mripate kaya ndok ceplokan kuwi. Lambene jembare ora jamak kuwi sapa? Eh, iki anakku ragil jenenge Bagong. Loh. Ana wong kok jenenge Ngesong. Ngesong go mendem kowe kuwi, Bagong. Oh, wis sapa ta, Pir? Eh, iki jenenge Raden Wisanggeni. Anake sapa? Perkara anake mengko tak kandhani ning kosek aku tak crita karo Ndara Wisanggeni sik. Kok kita nyala wadi kowe? Eh, menengo to. Aja nyaut-nyaut dhisik. Kakek, eh piye? Kakek mau janji karo aku yang tekan kene aku arep tok kandhani bapakku sapa, ibuku sapa. Ah, kowe tak kandhani. Nek kowe takon bapakmu sapa, ibumu sapa? Eh, prasaja. Aku ora ngerti. Lah, jenenge kowe ngapusi karo aku, kosek to kosek. Aja kesusu. Aku ora iso ngandhake bapakmu karo ibumu ning aku iso menehi pituduh. Pituduhe piye? Kowe ora usah dadak takon sapa-sapa. ning takono para dewa. Dewa kuwi apa? Dewa kuwi sing nitahke awake dhewe. Papane menyang endi? Papane menyang kayangan kono. Kayangan kuwi ngendi? Kayangan kuwi papan sing gumantung tanpa candelan. Ana papane ndah ing kono sinebut kayangan. Lah, dewa-dewa kuwi uripe ning kayangan. Apa to sababe kowe takon takon karo dewa? Merga dewa kuwi ngerti mubah musi ing titah. Nek nganti dewa ora iso ngandhake bapa karo ibumu, wajib dewa tok jotosi, nek perlu tok ajar. Lho. Dijotosi iki dikapake. Alah iki. Eh, Bagong piye? Dijotosi iki digolekke ketan terus dibuntel godhong gedhang kuwi enak banget. Kuwi sing mburi kuwi kok nek omong kok idune lek nyiprat tekan kene. Heh, dijotor sing kuwi tangan karo tangan utawa tanganmu ditibake raine dewa. Ngono ya kek, heeh, sing banter. Tak ajar, pokoke tok pulasara. Nek dewa ora nduduke bapakmu ibumu sapa? Heh, kowe tak penangake ngajar para dewa ning janji. Janji apa? Kaya aja kandha nek sik akon aku. Pokoke karepmu dhewe. Ngono ya kek. Heeh. Hmm. Lah terus aku lek munggah ning kayangan, eh, kowe iki wong pinter, wong didaya. Nek mengambah dirgantara, heh, ora bakal kurang akal bisa geni. Yen ngono aku tak munggah ning kayangan ya kek ning kaya ngetutke karo aku. Eh, kowe mesti tak tutke. Jaluk pengestumu. Dewa tak takoni bapakku ora ngerti, buku ora ngerti aja kelakon dosa. Kayangan tak gawe sungsang bawana balik. Eh ya sing ati-ati wis -ati, Sopo e, Pak? Kok bapak kaya akrab banget? Eh, kowe ora ngerti. Kae iki sejatine, hmm. Apa iya? Weh, domongi kok. Weh, e e e Lah kok iso ketemu karo bapak? Eh, nek tak sejarahke suwe. Butuhe kowe ngerti. Sopo Reng? Ngerti atur kae janjane, hmm. Tenane, weh domongi kok nek ngapusi aku ya ngapusi bapak. Sopo Tru? kae sejatine iki ngopo e iramu mlebu nang kuping e. keri iramu ditekok sik tekuk dengkulmu mlocot kuwi lho hmm tenena tenane tenane oh, tenane tenan wah jan mulane kok suarane atos eh nawa gareng petruk bagong kowe ora usah melu-melu perkara iki bocah kae tak tutke eh tak awat-awatane kowe ndhisik ana mlaku nang negara Ngamarta apa ana kawan Yo Trayo yo sapa? Ana nomoman munggah ana ing kayuwangan. Lah kok banjur apa-apa dirusaki, apa-apa digawe rubuh, kowe sapa? Takon karo aku, aku wis anggeni kowe sapa? Aku Betara Penyarian, Betara Penyarian. Sikilmu sak cengkang ora ngambah bantolok. Kowe apa? Apa jim setan priprayangan? Hus, aja ngawu gawar kawur. Ulun iki dewa. Lho, dewa? Iya. Lah yen ngono kowe sing tak goleki. aku arep takon karo dewa takon apa wisanggeni yen kowe ngerti wong tuaku bapakku sapa ibuku sapa lho la kowe iki lahir saka ngendi kok takon bapakmu sapa ibuku sapa marang aku ulun mboyang ngerteni kowe iki dewa kok ora ngerti piye ulun ora ngerti tenan wah dudu dewa wae sandangane padha karo sing tak ajar mau. Iki sandangane padha karo sing tak pola mau iki ya dewa. Ya, ulun Bathara Indra. Bathara Indra karo penyarian apane? Ora sandha tak takon merono. Kita wigatine apa? Takon. Takon apa? Bapakku sapa? Ibuku sapa? Ulun boyang ngerti padha wae. Mata! Wah! Ana bocah gawe geger kayuwangan. Iki sapa? Iki wujute wonge gagah. Untune kaya catut. Uh. Ngunekke dewa kok untune kaya catut. Ning sandangane padha harus tak ajar mau. Kowe oh ya dewa? Ya, aku dewa. Jenengmu sapa? Yama Dipati. Betara Yama Dipati. Ya. Bapakku sapa, ibuku sapa? Lho. Lah aku ora ngerti. Nek kowe ora ngerti kok tak ajar kaya kanca-kancamu jabut nyawamu. Ah! Wah! Wah! Oh! Eh! Lho. Kowe ngopo? Lho kok ora ketut to nyawane? Kok ora ketut nyawane? Nyawane sapa? Nyawamu kuwi. Lho, kowe mau njabut nyawaku to? Iya. Aku njabut nyawamu. Iso ora? Nyatane iji urip kowe ora iso dijabut nyawane. Kowe sing tak jabut nyawamu. Wah! gawe geger kayuwangan sapa? Iki sapa iki? Lah kok dadi kowe ngadeg ana ing gigiring wujuding lembu utawa sapi? Monggo tak sawang lah kok aneh temen. Tanganmu papat, tenggokmu cacat, kowe sapa? Takon marang ulun dewaning Pahadewa Bathara Guru. Loh, Bathara Guru? Iya. Aku nalindaning para Jawata. Ah, dalah. Yen ngono pasang Yogyakarta tujuh ngene. Dina aku ketemu karo Bathara Guru. Bathara Guru, gandeng kabeh kamu lamu para dewa padha ora ngerti wong tuaku, bapakku sapa, ibuku sapa. Mula aku takon karo kowe. Ayo Wang Surana pitakon kanthi pertites. Wong tuaku sapa, bapakku sapa, ibuku sapa? Lho. Yen kita takon bapa lan ibu, ulun mboyo ngerti. Lah nek kowe ora ngerti pedhay apa kowe dadi Bathara Guru? Pedhay apa kowe dadi nalendraning para dewa? Hmm? Ora ana gunane kowe ngratoni ana ing kayiwangan yen ora ngerti bapakku karo ibuku. Monggo kowe ngerti kowe iki dewaning para dewa. Ngerti marang mbahmu sing kita. Wis anggeni ulun mboya ngerti. Ora usah dadak kok kan gunung tanpa guna. Ora ngerti bapakku ibuku aja takon dosa lak jongkeng kawibawanmu. Ora pantes kowe dadi para dewaning para dewa. Guntur geni, guntur angin, sirnakno wis anggeni. Joko Bendoro Gurum. Kowe iki ngopo aku tak takon, kowe dewa kok seneng dolanan kembang api? Bus. Kembang api pi. Lah iki mau kelap-kelap nyamberi aku apa mbok anggap aku kalah? Apa mbok anggap aku mati? Ya ngono apa piye? Kowe sanggeni ora iso mati. Butuhe wis sanggeni ora tak tuduke bapakku sapa ibuku sapa aja takon dosa. Ayangan iki tak gawe sungsang bawana balik. Yen perlu kowe tak wirang-wirangke Bathara Guru. Eh lah dalah. ya ngono kuwi. Terus aku kan tokan kontak nang sapa kek? Bathara guru wae ora ngerti. Heh, bathara guru ora ngerti doyak. Doyak. Pokoke nganti kecekel. Nganti kudu meneh ngerti bapakmu are ibumu. Lah nek tetep ora ngerti, wah tutuki raine bathara guru. Wah, lah mati teneng aku ya. Eh. mangus suami ngambreng angang ati karunan ing kaswase dosang gondo supaya goleki menyang ati ya kuwi janaka wah ora ngira babar pisan jlamprong minggat nganti tetaunan yen nganti ora ketemu apa kelakon pendhawa bakal gotak Bina ing lodone dumawa iki nawang tuwang pukulun. Mboten kanthi kanyono-nyono jenengan dika pukulun ing tedhak wonten ing Madyapada. Kula ngaturaken sembah mabekti kula punjuk pukulun ya ya Kresna Luntama, guru hakeku. Aku ngaturke sembah. Ya ya. Werkudara Luntama. Wonten napa pukulun? Kresna ulun nyuwun senjata pitulung. Kayiwangan geger disababake tingkah polahe nom-noman. kang aran Wisanggeni ing ngamuk ana ing kayuwangan guntur geni guntur angin ora tumomo malah dheweke bakal jungkeng kelawan kawi bawa nulun Kresna weh lah dalah namung titah swanta teko dapi edapi kulun latur seminggah kayuwangan badhe kula depani kulun ya ulun jaluk tulung ya Kresna nggih kulun sampeyane ngrusak kayangan. Bocah ora sepirwa pikira lak idake modar. Iki sapa? Ana ratu kok kulite ireng banget. Iki sapa? Lho. Kowe sapa? Takon karo aku jenengku Wisanggeni. Kowe sapa? Aku Nalindrandarawati Prabu Kresna. Oh oh oh Nalindrandarawati Prabu Kresna. Iya. Sing guru sapa sing gedhe? Werkudara. kowe bisa geni. Yo. Ngopo ngger kowe kok mlayu-mlayu goleki beburonku? Lho, beburonmu sapa? Iwang Pikulan Batara Guru. Kowe kuwi titah warmani karo Iwang Pikulan Batara Guru ki apa demen kualat? Kualat sing endi? Nek kualat wis mau-mau aku. Nyatane Iwang Pikulan Batara Guru tak oyak. Kayangan tak gawe geger aku ya ora kualat. Nek kowe kena tak pringgake becik lereno, aja ngoyak-oyak Batara Guru. Kowe iki sapa to? Hmm? Kowe iki sapa? Kowe apane Bathara Guru? Kowe dulure ya. Are trimake, kan trimake Bathara Guru tak uyak ya. Ayo. Aja men kowe. Sing gedhe dhuwur kae mungsu aku nek nganti aku kalah, aku meguru selawe tahun. Mikira jangkae. Kusik to kusik. Kusik aja kesusu. Bocah cangkeme elek. Wah, wow, mikira. Aku kok ditantang Werkudara ora tau mampu penantang tantang karo bayi wingi sore. Rasah kakean gunung tanpa guna. Hmm? Apa demek kowe duwe kuku dawa banget ngono apa piye? Apa ora semelang nyogok bokoke kacane? Iya. Ya ngono apa piye? Kowe lah wong iki ketoke galak ning duwe duwe keluwian nek gojek rada semu. Semu yo men. Mikir lak jangkae. Ora wedi karo bayi wingi sore. Ora sakakan Gunung ayo. Sing ngarep bisik sing maju ya kena, sing mburi dhisik sing maju ya kena. Kowe ora lunga sarapanku tak tibani senjata cakra. Apa? Senjata cakra. Eh, kowe ngerti ora? Pusakane Bathara Guru wae ora temomo, ning awake wis sanggeni lah kok dadi kowe pamer pusaka kadonyan. Ayo, rangkepo sewu pusakamu. Ayo, cocokno ning dadane wis anggere. Nek nganti aku lara, mati meguru karo kowe, mati dening aku. Eh, den ampun, Ndara. Eh. Eh, ampun, ampun, sabar. Aja tok panangi kek, minggira. Oh. Ratu ireng yo gleleng men. Eh, eh. Sabar, sabar, sabar, sabar opo? Arek ngetokke senjata cakra tak tamelane kaya ngopo? Sabar. Iso ora sabar? Iya. Ora manut karo wak tinggal lunga. Ora ora kayak aku manut. Ora kok iki rak semar to? Nggih. Lah kok dadi aku arep nampan nampani nibani pusaka karo bocah kuwi kok tok penging bengak bengok sekadoan. Ide pol. Nggih. Wah, wow, dadi kaya ngono. Nggih. Eh, sampean mungkin nek mateni lare niki ha, sampean getun. Lho, getune ngopo? Getune ngopo? Bayi cangkem elek. Deplok wae modal. Minggir kae, jangkae kae, wong gedhe dhuwur kae. Rumahan apa aku wedi kok? Wi, cangkeme kaya ngono kuwi. Eh. Sabar to, sabar. Aku mangkel eh, eh ora kena mangkel. Manut karo kakek ora? Iya, iya, Kek. Wah, ora manut tak tinggal lunga. Sing ngomong sapa? Iya, iya. Jaluk ngapura. Nek tadi tinggal lunga kok ora dikonco. Iya, iya, Kek, iya. ora bocah iki kok manut men karo kowe eh iki sapa mangiren to mang presani coreke pasuryane ngeten lho lah sapa rekudara kowe ngerti ora ora ora sudi ngerti karo bocah ora sudi ngerti karo cah wani karo wong gerak wah wow, upama duwe anak kaya ngono pateni wingi-wingi Ayo ayo arep ngopo? Arep ngopo? Sabar. Iya kek. Aku nek karo sing ireng ora patek mangkel, mangkel karo sing gedhe kae. Kaya gleleng-gleleng dhewe. Gedhe glombyor iki kok. Eh, aja kaya ngono ta. Eh iso sabar ora? Sabar-sabar apa rumasane anggepe ora? Mang presane coreke riyen. Ora ta ya kowe? Ayo. Kapokmu kapan? <laughs> <laughs> nek merem ya merem rasa dikuat-kuatke. Mripate nganti gedhe cilik. Ora kowe iki gagas sapa to? Eh, kula kandhan. Eh, niki niku dudu sapa-sapa? Hmm, lho. Apa iya? Nggih. Lah kok dadi Semar ngerti? Ah, kula sing ngerti lakone bocah niki. Nek sampean mateni napa mboten gelo? Eh, lah dalah. kek aku dirangkul iki apa? Ah. Niku Pakdi. Pakdi sapa? Siwa. Siwa apa tengen? Ah. Sanggane iku senengane. Siwa Pakdi. Kakange bapak. Loh, nek ngono Pakdheku ki ngerti bapakku, ning ora entuk takon iki kudu takon Bathara Guru nganti sak jelek. Nek sampean takon niki niki ngerti ning sampean ora iso ngajar Bathara Guru. Sebabe sing marahi sampean pisah ro bapak ro ibu sampean niku tingkah lakune Bathara Guru. Kresna. Ngopo? Sopo? Aura ah, dikandani. Hmm. Wah. Apa iya? Lah nyatane Semar cerita ngono Wah, caidan. Wah. Arek ngrangkul ora? Ora. Oh, eh, arep putrane kok kaya ngono ya. Jane mbok yo ngrangkul. Sapa kek? Eh niki niki ya Pak De ajeng ngrangkul sampean. Ora sudi. Suarane atos kok ngrangkul aku. Eh, niki Keng Pak kok ora entuk ngrangkul. Eh, sesuk wae ngrangkul kapan-kapan. Oh, kowe senengane ya ngono kok. Ya ben, ora dianak ya ngono ora Wah, suarane ya ngedap-edapi. Lah terus aku kudu piye, Kak? Eh, Bathara Guru tetep doyak nganti ketekel. Ora mati ndugo mono lah kok dadi kaya ngono lakone. Wah, lah mula Janaka setahun luweh ora bali. Lah wong wis semono gedene, heeh, mm, heeh, mm, heeh mm, piye? Eh nggih, nggih, sori, sori. Nganti lali kula ora basa. Karo ratu kok mah, heeh. Wah. Dipol aku karo Kresna kudu piye? Mang nekseni babaring lakoni kawi, bocah nika ditutke, Ndara. Raden Janaka wonten dawuh penemben. Mestinipun jeng andika Raden Kundur wonten negari Ngamarta menapa kasatriyan Madukara. Samun ngantos lajeng mapan wonten ing pertapan Cakrawala mriki suwita dhateng Begawan Kumbara Resi. Raden kula aturi emut kewajibaning kasatriyan. Kula aturi emut dhateng kaprajan jeng Raden. sampun ngantos panjenengan dipun senggu sawijining satrio ingkang singlar dateng kewajiban pemben kula sampun pisah kalian memanik ing jejantung kula yayi dersono kula sampun kecalan inggih menika katresnan kula jabang bayi ing mapan wonten ing kandutanipun, yayi dersono Kula Janaka gesang wonten ing malam padang sampun kadidene sarah munggu ing lautan wastra lungset ing sampiran kula badhe mapan wonten ing mriki ngantos pejah kula benjang penembanan. kadidene Wang Pikulun Bathara Guru ingkang cedhak wonten ing pertapan Cakrawala. Kula ingkang abdi pun Kumbara Resi ngaturaken bekti kula kunju. Iwang Pikulun Bathara Guru. Kakang Narada sampun kados pekaten Kakang. Kula sampun dakwa utawi kula sampun ndodho ing kalepaken. kula sampun ngrumaosi lepat Kakang narado, tingkah lampah kula nalisir saking anggrang-gring kautaman kula dipun kapokaken dateng lari wingi sonten namipun wisanggeni Kakang Resi Kakang Resi monggo kundur wonten ing kayiwangan namung jengandika Kakang Narada ingkang saged damel padhang kayiwangan Suralaya Kakang narado. Dayang. Ah, Di. Geton tembe wingking menika janjanipun sampun boten wonten ginanipun ning gandeng. Sak lali lali lalining menungso menika isih bejo sing eling lan waspada tegesipun panjenengan menika ngemudi bilih sedaya ingkang kakan dipun lampahi wonten ing kayuwangan menika lepat. Inggih, Kakang Rada, inggih. wonten nem-neman ingkang namipun wisanggeni ingkang ngoyak-oyak dhateng kula. Kajengipun, panjenengan legami ingkang menika. Ingkang nami wisanggeni kula ingkang badhe mapakaken kena Pramesti. cocok-cocok. Kakek ana apa kek? Oh, ora apa-apa. Gong wilahing Mas Tunama Sidam. Sekaring bauna langgeng. Kaneka putra. Ah nggih, wonten dawuh Bukulun. Manik Moyo, unten timbalan Bukulun. Mboya ana ingkang kudu ngadili kelawan jeneng kita, kejaba mung ngulun. kita wis gawe geger kayiwangan, kita wis ngregeti suci ning kayiwangan kanthi patrap kita ingin nalisir saka grang-gring kautaman. Kita nganti mentolo gendak sikara kelawan wong kang wis padha bangun bebrayan angka loro kita menehi kaludangan Betari Durga nyiksa kelawan jabang bayi tanono liya kejaba mung wisanggeni mula gage seksenono wis anggene iki titah dadi kelangenan ulun wondene manik moyo kita nggone munggah ning kayangan bareng kawan ulun sebab ana pidane sing bakal ulun patrapake lawan jeneng kita manik moyo aduh kukulun kula nyuwun pangapunten yen to mung pangapura besok bakal kita bali meneh rasakno pauku man saka panjenengan ulun wonten dawuh. Ira ngerti ora karo bocah sing ngarep iki? Nggih. Mboten mangertos arane Wisanggeni. Arane Wisanggeni langsung Sumurupa, ya iki jejabang sing neng kandutane bojomu Dresanala. Janaka, iki anak kita. Anakku nggih. anakku. Anakku wong bagus. Kak, iki sapa? Ah, niki papa. Us. Iki bapak utawa ingkang Rama. Lho, iki bapakku, Kak. Enggih, eh, namine Ndara Janaka. Waduh, Rama, aku ngaturke penuwun, ngaturke bekti ya Rama. Gagang Semar kok bocah e ora iso basa. Eh, arep ora iso basa ning niki kelanganane Sang Asih Prana. Mula niki ndugal kewarisan dibenangake ora basa karo sapa wae. Iya. Ngaturke panuwun ya kek wis ana nemokke aku karo bapak. Eh, iya iya. Kakek iki sapa to, Pak? Iki sing momong aku. Loh, sing momong bapak? Iya. Sapa jenenge? Loh, apa kawit mau durung tepungan karo iki durung dheweke mung gelem disebut kakek takon dhewe kuwi jane jenemu sapa to kakek Hartono Wah ayo tak goleki nang Amarta kok ora ana wong wah wis cedhes-cedhes do metu Wis Sinuwun Garawati iya Bagong Pandhara warga Udara? Ya, Bagong. Lah, bapak sing suarane gedhe kae sapa? Kae kakangku. Loh, kadangmu sapa? Ya. Jenenge Werkudara. Siwa utawa bapa ngono kok nesu. Wah, Janaka duwe anak calon gali. Ora ngono kowe. Iki ki dugal kewarisan. diwenangake ora basa karo sapa-sapa kaya aku. Ya tru, apa ora wae. Mbok ngono. Kowe tru iku aku tru. Bagong terus mutung. Terus melayu ora. Ibumu menyang endi? Aku ora ngerti. Kakang Semar ibune iki menyang endi? Eh digawa Dewa tak pecah ndase Dewa Srani. sampean kile ngendika ya cobloko kok ya. Ibune nendi? Eh, ibune digawa Dewasrani, pecah dhase Dewasrani. Ha cetha kae muring tenan kae. Eh, wis ben kapok Dewasrani. Cakro! Petruk. Lah aku ngertine lagi pisan mau kok ya nek lali ya njuk ngapura Cak Petruk. Ah. Sing matane kira mau di? Oh, Reng, Glo Reng. Ngapa? Lah iki, iki sapa mau? Kek. Wi gareng. Ah, iki gareng. Ah iya. Wah. <laughs> Lah sing mripate kaya ndok dadaran mau? Gong, boleh gong. Wis tak paruh mrene ngono. Sing diparuh awak mataku jare kok ndok dadaran. Wis tak paruh matane omong ngono. Iki bendaramu. Ah, ora sudi bendara kaya ngunekke mata ndok dadaran. nang omah disembah anak bojo nang kene mung padake bakul ndok. Yo rasane suruh. Aku pengen karo ibuku kek ayo ditutke bapakmu ndoro. Aduh mati ya. Ayo. Yen pancet wis wani bebeda karo bojone Janaka, kudu wani ngungalke dodho sing lanang kowe opaku. Sing lanang tenan ngukuk dersanala bedhah dadamu pecah ndasmu. Waduh. Rio Janoko Areng apa kowe? Areng apa? Batobat apa anakku diajar Janoko gedhoane anakmu sing elek. Wis pantes diajar karo ndaraku. Hmm? Eh, tok sumbering perkara iki mesko kowe saka cangkemmu Betari Durga. Batobat apa? Wong kepengin ngapake mulyaning bocah? napake amulyane anak iku wajibane wong tuwa. Ning aja sasar susur tumindakmu kaya ngono. Ah, aja sak penake dhewe. Jagat kobar mergo saka gelak gedhowamu. Ora mulih ning papanmu adu gangi nang kene pato apa? Batobat apa? Mati aku. Ah! Batu-batu mati ke karepe piye? Ati gulung-gulung kaya ngene iki. Gawok ora. Aku ki nek ngajar ya ngene iki. Oh, ah, ayo ya. Masuk batu mati ora alek sak penake dhewe. Oh, nek ora tau lalek ndak rugi. Ah, kudu diolak alek. Batu-batu mati karepe piye to ya? Aduh. Ayo Bali ora. Bali ora. Iya Bali, Bali. Janji sih gawe geger aja takon dosa. Oh, aku mungsuhmu. Inggih Kyai, inggih kula sampun tobat. Ayo mulai. Inggih. Mulai ora. Caraka bali. nyuwun pamit Kyai nyuwun pamit. Jorayaksa Ratu Gusti Kutatu Arang Ranjang so madangi jagatuk mungup-mungup Sa pucak ing bukir Marebak bang sumirat Keneng sorot ing surya Mekolan kunung gunung wiji sejati sampun lair. Oh, mugi-mugi saged ngrengkuh sangganing para muda. Sami wangsul dateng ah kewajibanipun. Anggenipun sami gadah kewajiban anjagi dateng budaya menika. Yo, Semar. Mugi-mugi sedaya manggih lestari nirbaya nirwikara durga mendhak kala sirna. Sampun paripurna cerita kula sedalu menika. kula pribadi lan kanca-kanca kula nek wonten pati nyuwun pangapura eh sing jeneng menungsa kedurungan ina lali salah apes kelawan mati nyuwun gunging pangaksami lan kula nyuwun pamit eh wangsul sak rombongan ndara